pantalonoi au pantalonetoi? DISCUTATA problemo en lerneioi. La mal permesso al i veni en lerneion surmetinte pantalonetoin por ne mal helpi alla knaboi sin concentrigi pri studato causas vasta in protestoin. Temas ja ne nur pri discriminatio inter la sexoi, sed ancao pri implicita aserto che e cae virinoi mem respondezas pri siai sexai molestoi cae attacoi. En Israelo, cie virinoi iam pli ol ses dec jaroin faras la milit servon cune cun viroi, iom surprise oni malcovras che rilate egalezon inter sexoi la socio facte ne suffice progressis. L'aula ministerio pri educado, la reguloi privestado en lerneioi estas autonomai, cae devus esti cum deciditai fare de instruistoi, lernantoi cae gepatroi, lau la morala i valoroi de la respectiva comunumo facte presca ucie la sola dominanta regulo rilata sknabinoi tio estas la longhezon de ilia iupoi cemiseto i cae ciel kai kiel ili vindas la corpon tre ofte ie la lerneia en ireio de joras comisiita inspectorino ciu ulausia ne contestebla iugio malhelpas la eniron de knabinoi ne suffice dezze vestitai. Helpe de interlerneia socia gruppo de seriose celconsciai lernantinoi de mes i alt lerneioi fondis asocion nomatan Knabinoi ne plus silentas, quies celo estas agi favore de intersexa galezzo en lerneioi. Jen citagio el ilia programma manifesto. En la lerneia medio, sen rilate al la vestaro, estas amaso da sexemai esprimoi cae fis pritajoi privirinoi. Tial che vestajoi estas nec causo, nec solvo de sexai ficondutoi. Ili estas la resulto de grava socia problemo, tio estas vira sovinismo de nia socio. Fakte, la lerneia educado shainas tute ne sorgi pri tiu problemo, nur en mal i lerneioi, danca la iniziato de clera comunumo, o casa specifa i lezionoi pri genrai raitoi, au lezionoi por clarigi, quo estas la differenzo inter sexa et inter kai sexa fi exploatado kai accia conduto interesse estis malcovri che en la ministerio pri educado laboras responde zulo pri egalezzo inter sexui giuste dum televida interviuo Si clarigis la cirilatan officialan politicon de la ministerio ciu lerneio agas ene de sia specifica comunumo cum gia i propria cutimoi, opinioi i normoi i opinio i normo i rilate inter alie knabino in virinoin. la lerneia teamo devus pritracti tia in afferoin cune cum la comunumo por atingi chi eleble plei vastan interconsenton ciam existas conflicto inter egalezzo cae liberezzo. La normo i giuste causas tiu spezzan conflicton. La opinion lau ciu virino per sia vest maniero respondezas pri la molestoi cae attacoi de viroi oni devas draste contra ubatali. Nia officeio multe agas tiu cele sed oni ne povas esti apu ciu educisto cae ausculti tion cion li diras. Se instruisto assertas che cnabinoi per sia vestaru facte invitas sexa in molesto in cae atacoin, oni devus severe dispositii contra uli. Mi desiras rimarchigi che ancau por la knaboi existas multa limigoi, exemple la malpermesson de orel ringoi au longa hararu. Gravas consideri che in ciu socio tre mal facile cae tre mal rapide oni povas el radicigi ciu spezza in cultura in antau iugioin, ec de parto de giai membroi.